նախորbanորությունների մասին համառոտ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Արցախի նախագահի մոտ։ Արցախի խորհրդանում շարունակվում են տարեկան հաշվետվությունները։ Ցուցադրական մարտավարական զորավարություն հանրապետության զորամասերից մեկում։ Մոսկվան կշարունակի ակտիվ դերակատարություն ունենալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Լիտվացի սոցիոլոգը Արցախի պետական համալսարանում հանդես է եկել դասախոսությամբ։ Ամերիկահայ ընտանիքի կողմից ապրիլյան պատերազմում զոհված 28 ընտանիքների երեխաների տրամադրվել են հեծանիվներ։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սարգսյանը երեք աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել Ստեփանակերտի քաղաքապետի եւ շրջվարչակազմերի ղեկավարների մասնակցությամբ։ Քննարկվել են սոցիալ-տնտեսական եւ քաղաքապաշտպանության ոլորտներում մի շարք ծրագրերի իրականացման հետ կապված հարցեր։ Նախագահ համապատասխան հանձնարարականներ է տվել նախատեսված աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Նույն օրը Բակո Սահակյանն ընդունել է ԱՄՆ հայ իրավաբանների միության պատվիրակությանը։ Քննարկվել են մեր հանրապետությունում իրավական ոլորտի զարգացմանը եւ Արցախ սփյուռք կապերի ընդլայնմանն ու խորացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահը պահանջված է համարել նման համագործակցությունը, կարևորելով այստեղ ԱՄՆ հայ իրավաբանների միության դերակատարությունը։ Իրավաբանների միության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանի խոսքով միությունը ստեղծվել է 1989 թվականին Ամերիկայում։ 2015 թվականին փոխելով կանոնադրությունը գազագերբության ներառեցին նաև ուղագի դողով դրույթով Արցախի ինքնիշխանության ճանաչման իրավական բոլոր գոմերի ապահովումը։ Մենք շատ դերախտագետ ենք վարոն նախակային վրա ընդունեց մեզ, քննարկեցինք թե Արցախյան գոյամարդի հետակիցը, թե մարդահրավերները ներքին եւ արդակին վրդագավին մեր օրագարկի վրա գա եւ այն որ Արցախը այսօր ոչ միայն միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ է, այլ ինքը ազգային արժանապատվության հնարան է մեզ համար շատ շահեգան գառուցողական երկխոսություն է բարոն նախագահ գիսվեց արցախի իրավիճակի մտահոգությունների մասին եւ նաեւ հայաստանից եկած մեր արդասամանյան գործընկերները նույնպես որոշ առաջարկներով հանդես եկան եթերում արցախի հանրային ռադիոն է Երեք տեղի ունեցել Արցախի ազգային ժողովի պետական իրավական ու ֆինանսաբյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը, որը վարում էին հանձնաժողովների նախագահներ Հովիկ Ջիվանյանը եւ Ռուսլան Իսրայելյանը։ 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություններ է ներկայացրել Արցախի հանրապետության նախագահի ազգային ժողովի աշխատակազմերի ղեկավարները, Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարության պետը, ինչպես նաև Գերագույն դատարանի նախագահը, գլխավոր դատախազը, արտարադատության նախարարը, հաշվի քնիչ պալատի նախագահը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, քաղցարարության խորհրդի նախագահն ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարները։ Օրվա երկրորդ կեսին տեղի ունեցել սոցիալական եւ առողջապահության հարցերի ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը, որը վարում էին հանձնաժողովների նախագահներ Արարատ Օհանջանյանը եւ Ռուսլան Իսրայելյանը։ 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի մասին հաշվետվություններ է ներկայացրել առողջապահության եւ աշխատանքի սոցիալական ապահովության եւ վերաբնակեցման նախարարները։ Մայիսի 23-ին Արցախի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանի ղեկավարությամբ Տիգրանակերտ զորավարժանում խաղարկվել է Հուսեյն ուղությամբ գործող զորամասերից մեկի հետ անցկացված ցուցադրական գումարտակային մարտավարական զորավարության եզրափակիչ մարտական հրաձգության փուլը։ Որպես ուսուցանողներ հravirվել էին պաշտպանության բանակի միավորումների եւ զորամասերի հրամանատարները իրենց տեղակալներով։ Դիմելով վերջիններից բանակի հրամանատարը անդրադարձ է կատարել անցկացվող միջոցառման կարևորությանը, մասնավորապես նշելով, որ զորքերի պատրաստության բարձրացմանը միտված յուրաքանչյուր գործընթաց կազմակերպելիս պետք է հաշվի առնել տարածաշրջանում արկա ռազմաքաղաքական իրադրության պայմանները։ Ինչպես երեք հոստացել ենք, ներկայացնում ենք մեր աշխատակից Վարսիկ Հարությունյանի անդրադարձը Մամլա Սուլիսում լրագրողների եւ Ղարաբաղ Տելեկոմ Փակbaşնետերական ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեկին Օդաբաշյանի հարցպատասխանին։ Մոտ 2.5 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում հնչեցվել են շուրջ 2 տասնյակ հարցեր, որոնք վերաբերում էին համացանցի որակի, արցանց վճարումների, ռոումինգի, մենաշնորի եւ մի շարք այլ խնդիրների։ Կոնկրետ իմ հարցը վերաբերում էր ինտերնետ դրամապանակին։ Այսօր գրեթե յուրաքանչյուր գործարք կարելի է կատարել ինտերնետի միջոցով, մասնավորապես վճարել կոմունալ ծախսերը, մուծել հեռախոսի վարձը, սակայն ինտերնետի գումարը հնարավոր չէ իրականացնել։ Այսինքն միայն ժամանակավոր ծրագրավորման խնդիր կա, խնդրեմ կա տեխնիկական եւ դրեք աշխատում են վրան գուզեի ասել որ շուտով պիտի ձերկավորվի, շուտով չեմ գիտեր ինչ կնշանակի, որտեղ մի քիչ տեխնիկական դժվարություններ կան, բայց դրեք աշխատում են վրան եւ հույսով որ մենք այարկ եք ուզենք որ ինտերնետն ավճարվի եւ ոչ թե միայն հասարակական, այլ նաեւ կորպորատ, որ հիմա ըստ օրենքի հարցերնակատարերը պետք է բանկ գնան եւ այլն, ավելի գեշտնային Հաջորդ հարցը վերաբերում էր ամսական բաժանորդավճարներին։ Ինչու Հայաստանի Հանրապետությունում չկա բաժանորդավճար, իսկ մեզ մոտ այն արկա է։ Պատասխանելով հարցին Կարեգին Օդաբաչյանը նշեց, որ թե Հայաստանում եւ թե այլուր բաժանորդավճարը պարտադիր պայման է եւ որ ամենուր գործում է այն։ Եվ Հայաստանի պրակտիկան եւ հավաքարային պրակտիկան այն է, որ փաթեթի մեջ ամսավճար չես տեսնել։ Ես չեմ ասում ամսավճար չկա։ Ուղղակի ասում եմ ամսավճար չես տեսնել, բայց կա զգայացնում եմ դա։ Շատ հաճախ եղանակային անբարենպաստ պայմանների թե այլ պատճառով կապը նորմալ չի լինում։ Ինչով է բացատրվում դա։ Կաբելները փոխում ենք կամած-կամած եւ ոչ թե փոխում ենք բղինցե կաբելներով, այլ փոխում ենք օպտիկամարաթելային լարով։ Եվ ադիկա մանակները <laughs> Հնչեցված հարցերից Կարեգին Օդաբաշյանին հատկապես դուր եկավ այն հարցը, թե ինչու Ղարաբաղ տելեկոմը չի փոխարինվում Արցախ տելեկոմի։ Շատ շնորհակալ եմ հարցին։ Իբրև հայ, իմ շատ մի ուզեի, բայց պատասխանեմ անդրադառնալու մի այլ հարցի, որ քիչ առաջ սկիզբը խոսել կամավեճիշտը անդրադարձակ։ Նայեցեք, մեկը սա որ Արցախում կորձանելը դժվար է։ Իսկապես դենց է, եւ սա ըստ գիտենք։ Գնանք քայլեր արնել սեր Արցախ տելեկոմ, բայց հետևանքը շատ վատ է լինելու մեր բոլորի համար։ Ինչ վերաբերում է սակագների նվազեցմանը, ապա Կարեգին Օդաբաշյանը նշեց, որ գործընթացն այդ իրականացվում եւ շարունակվելու է նաեւ առաջիկայում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում Հայաստանի համար ամենակարևոր սկզբունքը բանակցությունների միջոցով ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում խաղաղ գործընթացի ապահովումն է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանը։ Նախարարն ընդգծել է, որ սպասում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ երկխոսությանը, հավելելով, որ արդեն հասցրել է հերախոսազրույց ունենալ համանախագահների հետ, ովքեր մանրամասներ են ներկայացրել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ արդեն կայացած հանդիպումից։ Մեզ համար շատ կարևոր է դինամիկան պահպանելը, որովհետև դրա հիմքում ընկած է գործընթացը բացառապես բանակցությունների միջոցով շարունակելը։ Մենք մոտ ժամանակներս գործընթացը վերականգնելու հնարավորություն կունենանք։ Հունիսին մենք կվերականգնենք գործընթացը, համանախագահների հետ հանդիպմամբ, ասել է Մնացականյանը։ Մոսկվան կշարունակի ակտիվ դերակատարություն ունենալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում եւ ցանկություն կա ավելի մոտեցնել կարգավորումն այն ճանապարներով, որոնք ճանաչված եւ քաղաքակիրթ են ու որոնց արդյունավետությունն իսկապես ստուգված է։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլոք քարտուղար Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով ցանկություն կա մտեցնել կարգավորումն այն մեխանիզմների օգնությամբ, որոնք ընդունված եւ ստուգված են արդյունավետության առումով։ Ըստ համարակալված կարգի որևէ ջութակ նվագելու ցանկություն չկա։ Կա ցանկություն մտեցնել կարգավորումն այն միջոցներով, որոնք ճանաչված եւ քաղաքակիրթ են եւ իսկապես ստուգված են արդյունավետության առումով։ Մենք շատ ակտիվ դեր ենք խաղացել եւ կշարունակենք դա անել, ասել է Զախարովան։ Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրի շրջանակում Արցախի պետական համալսանում լիտվացի սոցիոլոգ Ռասա Ալիշաուսկենեն հանդես է եկել հետազոտությունների դերը հասարակական գիտակցության ընկալման համատեքստում թեմայով դասախոսությամբ։ Նա խոսել է հասարակական գիտակցություն եւ հասարակական կարծիք հասկացությունների ձևավորման մասին, ներկայացրել է մի քանի երկրների ազգային դիմագիծը բնորոշող հատկանիշներ։ Ալիշաուսկենեն ասել է, որ հասարակական կարծիքը ձևավորվում է լավ տարածված ինֆորմացիայից, այսինքն կարծիքներից, եզրահանգումներից, համոզմունքներից, դատողություններից, գաղափարախոսություններից։ Բանախոսը նշել է նաև, որ հասարակական կարծիքի ձևավորման մեջ մեծ դեր են խաղում զանգվածային լրատվության միջոցները։ Հասարակական կարծիքի վրա ազդում են նաև մարդկանց կարծիքները, որոնք հասարակության կողմից ճանաչված են որպես իրազեկ եւ հեղինակավոր մարդկանց սեփական փորձ։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում ամերիկաբնակ ամուսիններ Հրաչ եւ Նևրիկ Գևրիգյանների կողմից Ապրիլյան պատերազմում զոհված 28 ընտանիքների երեխաների տրամադրվել են հեծանիվներ։ Բարերար Հրաչ Գևրիգյանի խոսքով այդ նպատակով 56 հեծանիվներ են բերվել ԱՄՆ-ից, որից 18-ը նախատեսված է 10 տարեկանից փոքր երեխաների, իսկ մնացածը ավելի բարձր տարիքային խմբի համար։ Ըստ նրա, սա ընտանիքի կողմից կազմակերպված առաջին նախաձեռնությունն է, սակայն պետք է նշեմ, որ ունեցել ենք աջակցողներ, նշել է Հրաչ Գևրիգյանը ծրագիրը սկսվեց նրանից, որ մի օր ես լսեցի Նարեկ Գևորգյանի մայրիկի երգը զինվորին, որը շատ գուզիչ էր ու շատ մեծ երգը տպավորություն թողեց ին վրա նկարները, որ կային վիրա վիդեոյի մեջ, հենց այդտեղ էր որ որոշեցի այս անգամ իմ նվիրատվությունը անեմ ոչ թե Հայաստանի հետզանվային սպորտին, այլ ուղղակի ապրիլյան մենամարտի զոհված զինվորների ընտանիքների համար։ Նվիրատվության համար շնորհակալություն հայտնելով բարերարներին Ապրիլյան պատերազմում զոհված Գյումրեցի երոս Մերուժան Ստեփանյանի քույրը Մանիկ Ստեփանյանն ասել է, որ կրսեր Մերուժանը ծնվել է եղբոր զոհվելուց հետո։ Երեք էլ դարձել է 2 տարեկան եւ հեծանիվը հաճելի նվեր էր ծննդյան տոնի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն նման նվերի համար, շնորհակալություն նաեւ կազմակերպիչներին, շատ հաճելի էր։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, Օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերն անձրև ու ամպրոպ առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-ից 17, ցերեկը 24-ից 29 աստիճան տաքություն։